Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando. Eu só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném, do neném com a cara dela. roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném. Vem, libera ela. Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela. Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela.